ψυχή καρδούλα μου όρεση Μαριολαπότη, Μαριολαπότη, Μαριολαπότη, η γη, η γη, η γη, Μαριολαπότη, η γη. Κιά, κιά, κιά, κιά. Από το καρδούλα μου ψυχή, ψυχή καρδούλα καρδούλα μου, μου, μου, μου, μου, ψυχή, καρδούλα Uh, Anarchie. Der fährt doch auf.